для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Васіль не адпускае руки Ганны. Доўга пасля гэтага стаіць ён моўчкі, тойчы ў душы крыўду. Падумаеш, якая далікатная, Трошачкі ад душы пальцы паціснуў, а яна ўжо трываць не можа. Ну, мне хоча, ну і не трэба, Ён і зусім можа за рукі не браць. І не возьме і так не ў меру для сябе пагаварыўшы перад гэтым, адасоблены ў думках ён маўчыць доўга. Маўчанне, як і раней яго аднак не бянтэжыць, Васіль яго нібы не заўважае. Ён і то аж дзіва гаваркі з ганны зрабіўся. Другі бывае з яго слова не выцягнуць. Васіль не ахвочы да пустой гаворкі. шумяць, шапочуць грушы. Недзе зайшоўся брэхам сабака, яму падсабіў другі. Сабакі хутка ўціхаюць і ўжо зноў толькі грушы шумяць. Васіль маўчыць, не зважаючы на тое, што Ганна, пачынае неспакойна варушыцца, паглядвае на яго з нецярплівасцю гляджу я на цябе і думаю кажа ганны знарок змаўкае что хвалер з цябе вясёлы усё адно як вада ў роце Васіль ужо гатоў быў зноў пакрыўдзіцца але ганна добра шчыра просіць на «Ну скажы што-небудзь і у васіля ад гэтай яе добрай шчырасці гатовую зняцца крыўда ураз ападае. Ён падвесялелы, думае, шукае, што ёй адказаць. А вы у карчавараны жарабец нагу на цвік насадзіў. Кульгае. Корч ездзіў у мястечко па доктара. А, я яго бачыла. Ён вёз яго ўжо пад вечар. А, пад вечар. Ну, то бачыла, Стары сам, як грак, сядзеў з пугай, і што будзе ён бегаць жарабец той? Кажуць, будзе, але, мабыць, парваў на сабе валасы стары корч. Пакуль супакоілі, са злой радасцю дадаў Васіль. Ганна неспадзеўкі прамовіла: « А ты бо зайздросціш? Я? Не, асекся Васіль. Я чаго? Ён зноў змоўк і, можа, надоўга пале раптам успомніў важную навіну, якую пачуў днём на полі. Кажуць, зямлю на наво прарэзваць будуць. Ага, і я чула. Жанкі на выгане гаварылі. Добра б, а то некаторы расселіся, як паны. Мабыць, праўду кажуць. Ну вось парадкі цяпер такія, што могуць перадзяліць па справядлівасці. Корч, які кавалак адхапіў каля цагельні, а другім дык пясок ці балота. Зямлі мала душацца людзі. Васіль думаў узрушана недаверліва. Не дадуць яны перамераць гады такія. Хто? Багацеі! але не вытрываў, сказаў горача як мару. Што б мне вось у тым рашку, што за цагельняй я б паказаў. Ахвотнікаў багато на тое, А ухопіш за імя. Неспадзелкі блізка прарэзліва кукарэкая певень. Ганна азіраецца, заўважае, што неба на ўзболатку ўжо вельмі пасвятлела нават крыху пачало брацца чырванню. Яна адхіляецца ад Васіля, заклапочана, перавязвае хустку. Развідняе ўжо. Ісці трэба. Ушчэ трохі. Не-не, Мачыха хутка ўстане. Абдымаючы яе на развітанне, Васіль з рашучасцю блізкай да адчаю думае: Ці цяпер, ці ніколі. Ён заплюшчвае вочы, і прыкладывае губы да ганненага твару. Пацалунак трапляе ў скронь. Учыніўшы гэтае злачынства, ён апускае галаву і чакае прысуду. Ганна таксама стаіць, апусціўшы галаву. Васіль, ціха кажа яна як бы рассельваючы сябе. Ты мяне любіш як жа І я Яна звешвае галаву яшчэ ніжэй, потым неспадзелкі ўскідвае яе і Васіль бачыць, што вочы яе цёмныя, глыбозныя ў блеклым ранішнім святле радасна блішчаць. Яна раптам абвіла Васіля моцнымі руками, прытулілася ўся і з нейкую радчыстасцю, сур'ёзнасцю з выразам чалавека, які ведае ўсю глыбіню бездані, у якую кідаецца, прыпала сваімі вуснамі да яго. Нібы праз туман даходзіла да Васіля. Як жылі гэтымі днямі курані? Было найбольш звычнае. Як летась і пазалетась і ўсе гады, якія помніліся Васілю, зарастала раскай цёплая з душным балотным смуродам нерухомая вада ў лужынах, у сажалках, у затоках. Усюды было безлі жаб, Калі даводзілася ісці паўз балота ці сажалку, яны разляталіся па мокрай траве і пляскалі ў ваду амаль бесперапынна. Кваканне іх поўніла дзённую млоснасць. Вечарам і ўночы дралі яны горла, як асатанела і на ўсе лады. Не было адбою ад камароў. Пад вечар куранёўская вуліца, двары, сады, агароды аж гулі ад камарэчы — якая кіпела хмарамі бязлітасна кідалася на ўсё жывое. Пасядзець, пагаманіць на вуліцы уранёўцаў можна было толькі расклаўшы дымны з мокры лазы ці алешніку агонь. У такі час курані выглядалі як нейкі дзікі табар, як бы вярталіся на тысячы гадоў назад. Там і тут, Чадзелі агні, і людзі туліліся да іх, кашлялі, варушыліся, адмахваліся. У цьмяным невясёлым святле яны вельмі нагадвалі дзікуноў. Агні спакваля тухлі. Намахаўшыся адназолы камарэчы, наеўшыся да дурноты дыму, людзі не вытрымлівалі, хаваліся па хатах. Толькі Васіль і Ганна не ўцякалі туліліся адно да аднаго каля плота, як бы не заўважалі напасці. Узбола так і балота, не якія-небудзь далёкія, а зараснікі алешніку і лазы можа за сто крокаў ад ганненага агарода кішэлі гадаўём. Малыя, як бы іх цягнуў, хто як на забаву, стараючыся не паказваць адзін аднаму, што сэрца трымціць ад страху, лазілі ў зараснікі, паказвалі, як варушацца ў гушчыні кустоў слізкі клубкі. Забавы нячаста канчаліся адным цікаваннем, куды больш было радасці, хвалячыся аднагаю прыціснуць гадзюку дручком, зашчаміць яе, што грозна сычыць і вынесці на выган. На выгане агулам учынялі расправу. Тут было завяршэнне відовішча. Глядзелі, як доўга круціцца без галавы гадзючы хвост. Аднойчы маці дачулася, што валодька таксама ходзіць у гадзючні. Увесь вечар жахалася, палохала малога, расказвала розныя страхі пра гадзюк. Васіль, збіраючыся на спатканне, памог ёй, прыгразіўся, калі смаркач хоць раз сунецца туды яшчэ, пабіць няшчадна. Гадзюкі былі не толькі ў зарасніку. Яны запаўзалі на агароды, нярэдка грэліся на выгратай сонцам, перамешаны з цёплым пясочкам кастрыцы прызбаў. Жартаўнік зайчык казаў, што скора не будзе як сесці на прызбу ад гэтай поскудзе. Вужы жылі ледзь не на кожным селішчы, пад падлогамі, у хлявах, у прыгрэбніках. Ляснік міця, гультай свавольнік, якому з выгоды лезла ў галаву розная дурнота, дык нават выносіў вужоў на вуліцу пазабаўляцца. Забаўкай было і хлопцам узяць вужа на вячэрняй пасядзелкі, падпусціць у дзявочы гурток, што адразу ушчынаў віск і лямант. Віску было на ўсё сяло, але больш захвоты, абы пакрычаць, вужоў у куранях не баяліся. Матка казала Васілю, што ў суседа даметика вуш, які ўжыўся ў хляве, ссе карову, але дамецікавы не гналі яго. Васіль не здзіўляўся гэтаму, як і ўсе ў куранях лічыў ён вужа добрай істотай, крыўдзіць якую грэх. У гэтым годзе багата бяды было ад ваўкоў. Летні парой асцярожныя, можна сказаць, памяркоўны ў іншыя гады, Клыкастыя драпежнікі ў гэтае лета здавалася вачэй не зводзілі з сяла, з выганаў, не толькі ўночы, але сярод дня выляталі з зараснікаў. Асабліва моцна моўчае племя церабіла авечыя чароды. У куранях, можа, не было такога двара, дзе б не клялі драпежнікаў. Пастухі статак у лес не ганялі, рэдка пасвілі і каля лесу найбольш трымаліся выгану, бліжэй да хат, да людзей. Некалькі дзён курані хваляваліся, пераказваючы адзін аднаму на розныя лады, як на хаба воўк напаў на пракопавага коня. Меркавалі, абураліся, спачувалі, спутанаму каню давялося папаржаць, папакруціцца, адбіваючыся ад звера. Не раз каціўся воўк ад конскіх капытоў, але ўсё ж вырваў кавалак мяса са сцягна, і невядома, чым кончылася б, каб не падбеглі людзі. але над усім былі клопаты. Спелі ягоды. За суніцамі чарніцы, ад якіх аж чорна было міжрослага папаратніку. Нядоўга было чакаць і малін, што густа спелі ў гадючых зарасніках. Малечыя і старыя, каго не бралі рабіць на сенажацці ў полі, зняў дзень, снавалі па лесе з лазовымі каробкамі і кошыкамі. Кожныя зручны момант хапаліся з лугу з поля ў лес, і жанкі і мужчыны, Працаўнікі у лесе цяпер была важная праца. Ягады былі ніякія там прысмакі, як у другіх. У куранях ягадамі карміліся, ягады збіралі, сушылі на продаж, на грошы, на чорныя зімовы ці веснавы дзень. Лес быў памочнік полю, скупой, ненадзейнай зямлі. Памагала полю балота. Тихія, цёплыя, зарослыя сакою затокі, зацягнутыя тванню канавы, за склізлым ламаччам, смярдзючыя лужаны сцінай і раскай. У каранях, мабыць, не было такой хаты, якая не мела прыбалоўнай прылады. Прылады гэтыя былі асобыя. Ва ўсім сяле ні ў кога ніколі не вадзілася нерата. Васіль толькі чуў, што на прыпяці ловіць рыбу нейкімі жалезнымі кручкамі. У куранях ракі, прастору і глыбіні воднай не было, і снасць тут у людзей трымалася свая балотная, лазовыя таптухі, вінцяры, сплеценыя з канапляных нітак кломлі. З кломлей трэба было ісці ўдваіх, у траіх, а з таптухай аднаму ўправіцца няцяжка. Ускінуў на плячо, занёс, легкую, амаль нячутную, з белых высохлых дубцоў, сунь у ваду і тупачы, гані рыбу да яе. У Васіля была і таптуха і кломля, усё дзедавага вырабу, снасць чужым вачам проста такі зайздросная. За лета дзятлы, можа, разоў дваццаць выпраўляліся з двара з усёй гэтай зброяй. Ішлі ў поўным складзе не толькі матка Васілі дзяд Дзяніс, але і Валодзька. Памочнік з малога такі, што каб сядзеў ён дома, лепш было б, але паспрабую трымаць дома гэту неадчэпу заразу. Цягнеш яго пад рыхве цераз чорныя брады, цераз канавы. Дзед у чорна-рудых штанах, якім было, можа, з паўсотні гадоў, сам выбіраў Васілю з маткую рыбную мясцінку, але за гэтым адразу ж, адасобліваўся. Трымаючы валоську за руку, з таптухай ён знікаў у зарасніках і вяртаўся толькі тады, калі трэба было ісці дадому. Усяляк і яму лавілася, ўсё ж не раз было так, што са сваёй таптухай ён прыносіў торбу, паўнейшую, вашчэйшую, чым тая, што вісела на васілёвых плячах. Володька стомлены, чорны ад твані аж зяў ад шчасця дзед рэдка радаваўся ўдачы. Васіль ужо прывык да дзеда. Хіба гэта рыба здрабнела, перавялася сапраўдная рыба. З дзедавых слоў выходзіла, што цяпер ні звера вартага не засталося ў лесе, ні рыба ў балоце. Хто яго ведае, як там было раней, а толькі цяпер і праўда ў кломлю больш трапляла зялёны мяккай ціны, камякоў раскі, чорнага ламачча, як той рыбы серабрыстый трапяткі бляск рыбы цешыў як невядома што. Калі Васіль выкопваў сціны і раскі рыбіну з далонь, сэрца аж заходзілася ад радасці. А ўсё-ткі і гэта была нейкая падтрымка ядзе. Калі добра пахадзіць з лета да восені, то ўсё ж нешта збярэцца, перабіць нішчымніцу. Ягоды, рыба, грыбы, усё адно да аднаго ўсё неяк паможа пратрымацца і з дробнай картопляю і нікчэмным збожжам. Ну, а да іх яшчэ мёд, сем дзедавых вулляў, якія што не кажы, а прыводзяць жа нейкую капейчыну ў хату. Адным словам, старацца трэба. Лета год корміць, нельга марнавацца, мархаць. Усюды, дзе можна трэба браць, запасіць на зіму, на год, у поле, у лесе, у балоце. Што б не рабіў Васіль, Ганна быццам была поруч. Думаў аб ёй, шукаў яе вачыма, чакаў. І мала было за лета такіх дзён, каб не толькі ўвечары, але і сярод дзённымі тусніць, не сышліся, не пабачыліся, не перакінуліся хоць некалькімі словамі. Сустракаліся часам выпадкам, але найбольш так толькі паказвалі другім, каб не плялі чаго лішняга языкастыя цёткі. Выпраўляліся нібы кожны будзённай сваёй сцежкай, нібы і думаць не думалі аб нейкім спатканні мілаванні, а самі яшчэ з вечара ведалі, дзе і як пабачацца. І сустракаліся, дзе толькі можна было, у поле, у балоце, под ляснымі шатамі. Для других лета было як лета, як ва ўсе іншыя гады. Для сонца, для неба яно было такім, як і тысячы сотні тысяч гадоў усю тую спрадвечнасць часу, калі млела тут навокал, дрыгва і гнілі мокрыя лясы. Для іх жа гэта было першае лето, Лето песня, Лето свята. З гэтага лета застаўся ў іх на ўсё жыццё ўспамінку неабсяжны, бязмежны, бясконцай радасці. Шчасце гэтага лета было самае вялікае. Шчасце іх жыцця. Але ўспамінаючы гэтыя сонечныя дні, бязмежнасці яснасці х радасці, Ганна потым нязменна згадвала, што адно прыкрае выпадковае здарэнне вылезлі з вады з кломлямі сядзелі каля лазовага куста, не блізка адзін ад аднаго, бо недалёка былі бацькі. Гаварылі тым спосабам, калі пра ўсё кажуць адны закаханыя вочы. Шчасце поўніла грудзі. Шчасцем поўніўся бераг азярца, трава, асака ўвесь свет і раптам Ганна з жахам крыкнула, ускочыла, між іх паўзла гадзюка. Пакуль Васіль схапіў, выламаў дручок, гадзюка ўцякла. Здарэнне гэта праз некалькі дзён ганне забылася, але потым, калі мінуў ужо не адзін месяц, выплыла зноў у памяці. Выплыла, а жыло, як бы вырасла, поўнае злавеснага сэнсу але гэта было потым пакуль жа цвіло іх лета лета песня лета свята за летом была свята восень Скончыўшы ў потімку малаціць, Васіль павесіў на шула цэп і выйшаў з гумна. Не зачыняючы варот, ён некалькі хвілін стаяў нерухома. Жыта было нікчэмнае малаціць яго адна пакута, і Васіль быў хіба здаволены тым, што адпрацаваў, што сёння больш рабіць не трэба і можна вось так ціха стаяць, не згінаючыся, не махаючы цэпам, выпрастаўшы спіну. Стаяць? і чуць на твары халаднаваты падвечар асенні ветер, ад якога пачынаюць браць дрыжыкі под лапаткамі, слухаць мірныя гукі вячэрняга сяла. Цапы уже не цупалі, ляскаталі недзе ў поле калёсы. Поблізу мусіць на суседнім дварэ, бэлькалі авечкі. Васіль прыслухаўся, што чуваць чарнушкавага двара. Пачакаў ці не пачуе ганенага голасу. Але там было ціха. Здалося, што рыкнула іх карова, і Васіль падумаў, што Ганна мусіць дойць. У яго грудзях, як заўсёды, калі ён думаў цяпер пра Ганну, пацяплела, стала хораша і разам з тым узяла нецярплівасць каб хутчэй зноў пабачыцца. Голубці! я тебя осени ждать. Переплыву припять речку, сяду на песочек, буду мыть рубашечку, мыть полоскать. Буду мыть кошачку мы идти поласкати, а где ж та я девчиночка, чаму не видать? Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.